iru, bi, bat, aurrera. Badakizote ze festival dagoen orain bertan? Eee! Eh, ni bai, ni bai. Ze festival dago orain martxan? Ba, orain festivala, bueno, orain festival bat dago izenekoa bisintxoak. Bisintxoa daude, eta donostialdean aldean ze beste festival dago. Badakizute? Ez, ez da. Badakizute zer den cinema festival bat? Eee! zinema festival bat da e, daude film batzuk eta aldugu ikusi. Gratuita... Doainik? Ez, e, eh, jo behar da. Orduan, ze motetako filma gustatzen zaizkizu ezuei? Animatuak. Animatuak? Bai, bai, bai. Bai, bai. bai. bai. Zer da hori? Beda... Mm, Zientziari buruz. Ez. Eta zientzia fikzioz gai zen gehiago gustatzen zaizue? E, ere gustatzen gara. Zaitz, ez animatuak, baina pelikula e, eh, da goenean ez da gezurrekoa eh, animatuak eh, bezala, baina daude ikusten dira pertsonak. Aktoreak. Aktoreak eta dena hori ez animatuak. Eta beldurezko pelikula gustatzen dizkizu, beldurezko filma? Niri ez, baina gustatzen zait. Willy Wonka, Willy Wonka, eta aki. Piratas del Caribe. Hori gustatzen zu baitare? Eta ze diferentzia dago bizitza errealaren artean eta filmetako bizitzaren artean? Filmaetan ez da egiazkoa eta mm, bizia mm, egiten pasatzen alda gauzat mera e, aktorekin pasatzen da. Eta hori da benetazkoa? E, bai, benetazkoa da baina e, grabatzen dute radioan bezala, baina ikusten da, ez da entzuten eta aire bai. Benetasko bizitzan dago e, ez dute mm, tiroak egiten egiazko tiroak eta plastikozko balak dira eta egiten dute e, norbait hiltzen bada egiten dute hiltzen efe, efekto bat egiten dute. Eredarekin. Zer egiten dute makillajearekin? Ba, odola. Ba, em, ketchup ematen du horrela eta bala plastiko egiten du horrela eta ketchup. Zaten ateratzen da? e, bai, baina da ude em, filmak direla e, benetazkoak, baina gero aktoreak egiten dute berriz gauza ba. berdina. Baina gero e, ordenagailuarekin egiten dute nola pixele, pixelean egiten dute efektuak eta dena. Film e, eh, arregariak baina dago zela luan eta gauza korrela. Eta dibidez, filmetan magia existitzen da, bizitzarrearen existitzen da? Eh, zientzia, eh, digo, magia zientzia da. Magia zientzia da? Efektuak. Nik egiten dut. Efektuak. Efektu Eta zuek izango bat zineten, zinegileak, ze filma gingo zenuten? Animatuak. Eta nolako izango zen, zerri buruz? Prinsesa bat. Edo, Aldu, edo pertsonekin eta eta animatua. Ez, amodiozko izango zen edo beldurrezkoa, edo aventurak edo zer? Aventurakoa. Aventurakoa. Explosibo. Explosibo askorekin. Lergai askorekin. Indiana Jones. Ah, eta ere ba, gustatuko zait egiten bakero e, pelikula bat, baino ere bai aventura eta ere bai pixka bat animatua eta denetako mota. Baina ez dramatikoa. Ah, ez dramatikoa motocross esplotatzen kotxe baten kontra... eztela. <laughs> no, pelikulak irauten dute, ordu terdi. Ordu terdi osoa esplosioak eta eta kotxe eta kamioi eta helikopteroa. Eta hiltzen jendea. Zepolita. Eta misterio bat e, esplosibak berekin eta asesino batekin. Nik ez dut maite. Eta zuak zerri buruz egin gozien Ba ez dakit. Infantila, baina ba, e, aktorekin. Ni, japonesa. Manga estilokoa? Bai. Ikusi dut pila bat. Baina japonesa da la e, eh, frantzesez. Nik ere ikusi dut, baina eh, edo eh, eh, zegoen traduziona eh, eh euskeraz, eh, espainol latinez eta frantzesez. Oso, no? Norbait ez dure gehiago esan nahi du? Zinemari buruz edo filmei buruz? Osakarioa da palomitak, eh? Ah, oso garrantzitsua dira palomitak. Eta erdatekoa eta palomitak eske filma batean dago datzeko, eh? Agur!